jučer govorili smo o važibima žene muslimanke i adabima koje treba da praktikuje u svom svakodnevnom životu. Prvi od adaba koje treba praktikovati vjernica muslimanka jeste da spominje Allahovo ime, to jeste da izgovara riješi Bismillah prije svakog djela. A ta djela, rekli smo, stala se ponavljaju kao što je početak jela, početak abdesta, početak gusla, ulazak u kuću, izlazak iz kuće, oblačenje odjeće, početak e, spremanja hrane i tako dalje i tako dalje. Alamo strani drugi adab koji treba da krasi mu'minku i da ga se drži jeste čistoća odjeće, čistoća tijela, čistoća kuće, odnosno stana. Jer kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, čistoća je pola imana. Treći adab jeste stid. Stid treba da krasi ženu muslimanku i da na stidu odgaja svoje potomstvo, pogotovo žensko. Stid se ogleda u tome da žena u svojim dijelima i u svojim riječima ne ima ono što odudara muslimanskom adabu, odnosno muslimanskoj kulturi i muslimanskom ahlaku, što znači da treba da izbaci riječi koje upotrebljavaju ljudi koji, koje ne krasi islam, ljudi znači oko muslimana, kao i da odbaci dijela koja otkrivaju da ta dotična nema stida. Četvrti adab koji mora biti saputnik ženi u njenom životu, ženi muslimanki, jeste plemenitost i darežljivost. Žena muslimanka ne smiješ krtariti u onome što ima, pa čak i ako mu je sama potrebna, jer kaže Allah tabaraka wa ta'ala i oni koji daju prednost drugima, iako te stvari i samim njima trebaju što znači da svetra muslimanka ne smije biti skučene ruke, skupljene ruke i nesposobna da pritekne u pomoć muslimanima, odnosno muslimankama. Muslimanka mora da vodi računa na koji način komunicira i kako se obraća, odnosno kako govori i da govori samo hajrom, da u njenom govoru nema gribeta, ogovaranja drugih, niti prenošenja riječi, od drugih šta su rekli, zatim prosljeđivanje na drugu stranu, zatim laži, potvare, a isto tako da sprečava to kod drugih. To jeste da ne dozvoli u njenom društvu da neko započne ili da neko upražnjava beskoristan govor ili štetan govor u kom nema hajra, ili da laže, iznosi laži i optužbe, ili da čini bidat, ogovaranje ili nemimat prenošenje žena muslimanka ne smije da gleda sa zavišću, sa zavidnosti u ono što posjeduju drugi od nimeta. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže ne ima zavisti osim dvojici. Čovjek u kome je Allah želešanu mu dao znanje i on ga prenosi, tome treba zaviditi i postizati da se ima ono što ima on, i drugom kome je Allah Želešanuhu dao i metak, a on ga troši tražeći Allahovo zadovoljstvo. Muslimanka treba da gleda koje je pretekao u dobročinstvu, a ne koje je pretekao u obroku, pa da želi da nestane toga dunjaluka drugom, nego treba da, gledajući onoga koga je, koje je pretekao u dobročinstvu, da se trudi da dostigne ga u tome. والآن سوف نذكر إن شاء الله تعالى بعضا من النساء التي يصلحن أن يكن الأسوة الحسنة كل أخت مسلمة تنظر إلى هذه الصفات التي سأذكرها الآن من صفات نساء سابقات وتحرص على أن تكتسب خلقا أو صفة من أولئك النسوة التي مدحهن الله ومدحهن النبي صلى الله عليه وسلم Sad ćemo spomenuti svojstva prvih žena muslimanki koje je pohvalio Allah tabaraka wa ta'ala i pohvalio ih njegov poslanik alaihi salatu wasalam ne bili bile od koristi za muslimanke koje bi mogle u njima naći uzor i gledati da ih krase iste osobine. Prva žena koja može biti primjer muslimankama jeste Sara, žena Allahova poslanika Ibrahima alaihi salatu wasalam. Kada ih je faraon u Egiptu zarobio Ibrahima i Saru, a običaj faraonov je bio da uzima ženu svakog stranca koji pohodi Egipat, Sara je uzela abdest i zamolila Allaha tabaraka wa ta'ala riječima Gospodaru moj, ako znaš da sam ja mu'min kao u tebe, da vjerujem u tebe, i u tvoga poslanika, to jeste Ibrahima a.s. i da sam sačuvala svoje stidno mjesto osim prema svome mužu, to jeste Ibrahima a.s. sačuvaj me ovog zločinca, to jeste ne dozvoli, mi, ne dozvoli da me obešćasti faraon. I Allah tabaraka wa ta'ala odazvao se njenoj dovi i faraon je pred njom počeo da tone u zemlju dok nije potpuno potonuo da bi pripanut onim što se zbilo dozvolio Ibrahimu a.s. i njegovoj ženi Sari da izađu iz Egipta ne metajući ih. Druga žena, uzor vjernicama je Hađar, majka Ismaila a.s. žena Ibrahima a.s. Kada je obavio hijđu sa njima, Ibrahim a.s. upredio Mekke u kome nije bilo usjeva niti hlada niti vode, niti zgrada, ostavio ih je, odnosno ostavio je Hađer i Ismaila a.s. dijete koje je dojilo majku. Kada je pošao Ibrahim nazad, ne ostavljajući kod njih ni hrane ni vode i ne ostavljajući nikod koga, dozivala je Hađer Ibrahima a.s. da se okrene i da ostane, međutim nije htio na čitavo njeno dozivanje da se obazre, a zatim na kraju je upitala je li ti Allah ovo naredio, je li ti Allah naredio da postupiš ovako sa mnom i sa djetetom. Pa je odgovorio da. Zatim je kazala kratko, onda nas Allah neće upropastiti. Pogledajmo i primjer Sare i primjer Hađar, i jedna i druga potvrđuju da su mu'minke i da se obraćaju samo Allahu tabaraka wa ta'ala ne boje se onoga što ih snalazi bilo ove od faraona, bilo ove od gladi i samoće u Mekki niti se obraćaju mužu svome koji ne može pomoći ni sebi nego se ostaniju na Allaha tabaraka wa ta'ala i obraćaju Allahu kažemo da Hadjar može biti primjer muslimankama svakog doba Tako muslimanke koje su žene muđahida neka znaju dobro da je Allah tabaraka wa ta'ala naredio džihad njihovim muževima isto kao što je naredio Ibrahimu da se vrati u Palestinu a ostavi Ismaila i njegovu majku u Mekki. Zato neka znaju čvrsto kao što je Hađer znala da ih Allah Đalešanuhu neće upropastiti i da neće stradati bez obzira da li Allah uzeo njihove muževe ili im ih zadržao. المثال الثالث وهي treći primjer je Hinna majka Marijeme radijallahu ta'ala anhuma koja je jedne prilike vidjela golubicu kako hrani svoga malog goluba pa je poželila da ima dijete i da hrani dijete te se zavjetovala Allahu tabaraka wa ta'ala riječima gospodaru ako mi podariš dijete učinit ću ga da služi tebi i tvojom časnom hramu, to jeste hramu u Jerusalimu. فلما حملت بمريم مات زوجها وهي حامل واقترب وقت الولادة وهي لا تعرف أنها حامل في أنثى فلما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ثم قالت إني أعيذها Umro je zatim muž Hinne i rodila je ona Merijem poslije njega. nije znala da će roditi žensko, mislila je da će Allah Želešanu počastiti sinom. Međutim, rekla je, začuđena, gospodaru, rodila sam žensko i ja se utječem tebi i tražim da sačuvaš nju i njen porod. i Allah tabaraka wa ta'ala zbog njene iskrenosti dao joj je dijete kada je tražila a isto tako sačuvao je njeno dijete i njen porod kako je i tražio sačuvao od šeitana pa nije ni Merijem ni Isa a.s. kroz čitav svoj život učinili grijeha pa ovdje imamo lijep primjer kako se dijete koje Allah Đelešanuhu da sačuvava utjecanjem Allahu Đalešanuhu od šeitana, odnosno djelovanja šeitanova na to dijete. Ne čine kako čine današnje žene, stavljajući kraj djeteta razne hamajlije i razne simbole, nadajući se da će i to sačuvati, ili nadajući se da će sačuvati njena vještina ili vještina njeko drugi. Zato neka nam posluži za uzor i kada nam se na svijet pojavi dijete, tražimo zaštitu za njega kod Allaha tabaraka wa ta'ala od šeitana i nastojimo da to očuvamo dok god možemo to jeste kroz sam njegov život četvrti uzor jeste Hatidža radijallahu ta'ala anha prva žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojoj je Allah Đalešanuhu dao punoću vjere, snagu imana i savršenstvo uma. Kada se pojavio Džibril poslaniku sallallahu alaihi wasallam te se poslanik alaihi salatu wasallam pripao tom prilikom Hatidža radijallahu ta'ala anha sa snagom svoga imana i sa razboritosti svoga uma tješila je poslanika sallallahu alaihi wasallam poslanika koji tješi čitav umet i čitavo čovječanstvo tješila je žena po imenu Hatidža radijallahu ta'ala anha zbog toga što je Allah Želešanuhu dao i počastio je sa savršenstvom uma i snagom vjere. Pa je rekla, Allah Želešanuhu te neće nikada pustiti da stradaš, jer ti pomažeš slabog, ti nosiš nepokretnog, ti zarađuješ onome ko ne može zaraditi i uvijek si na strani istine. Ovdje vidimo da Hazreti Hatiža radijallahu ta'ala anha zna da vrijednuje dobra djela, i zna da ih Allah Đelešanuhu voli i zna da su, da su da će uspjeti i biti spašeni oni koji čine dobra djela kako može Hazreti Hatidža biti nama primjer Hazreti Hatidža radijallahu ta'ala anha može nam biti primjer ženama današnjice da kada čine one dobro i kada čine njihovi muževi dobro neka očekuju dobro i neka očekuju da ih Allah neće propustiti da stradaju a kada ne budu činili dobro, odnosno kada budu činili zlo, neka znaju da i njih i njihov porod čeka stradanje. Budimo još malo kod Hatidje radijallahu ta'ala anha, da vidimo na koji način razmišlja i kako koristi imet kojom je Allah Želešanu obdario. Kada je htjela da ustanovi da li ono što dolazi poslaniku sallallahu alaihi wasallam je melek ili je šeitan, Rekla je poslaniku alejhi salatu vesselam: "Obavijesti me kada ti dođe. Obavijesti me kada ti melek dođe." Zatim kada je došao melek, Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je pristigao, pa je rekla Hatidža: "Sjedi mi na desno stegno." Zatim ga je upitala: "Da li ga vidiš?" Odgovorio je da vidi meleka. Zatim je rekao: "Sjedi mi kraj lijevog stegna kada je sjeo upitala je da li ga vidiš pa je odgovorio vidim zatim je otkriva dio svoga pre, prekrivača preko, preko tijela i upitala da li ga sada vidiš rekao je ne vidim ga pa je rekla to je melek jer čim je otkrila dio svoga tijela melek je napustio to društvo što znači da je bio šetan da bi ostao. Peti primjer je Fatima, kćer Allahova poslanika, alihi salatu wasalam. Priča o njoj njen muž Ali, Ali radijallahu ta'ala an, i kaže, ona je kćer Allahova poslanika, alihi salatu wasalam, ali je okretala, okretala žrvanj, donosila vodu, prala, čistila, toliko da se zamarala i žuljeve dobivala. Zašto ovo navodi Alija radijallahu ta'ala? Kaže, ona je kćer Allahova poslanika i mogla je da ima sluškinja koliko je htjela. Međutim, sve je to učinila sama i u svemu tome je se zamarala. Jednog puta je poslanik alaihi salatu wasalam pitao ashabe šta je najbolje za žene – pa su svi ashabi šutili, niko nije znao odgovoriti, jer nisu se zalijetali u razgovor ako nisu znali da je istina ono što govori. Pa je otišao Ali radijallahu ta'ala an Fatimi i rekao joj, odnosno upitao je šta je najbolje za žene. Pa je odgovorila radijallahu ta'ala anha, najbolje je da ne vidi ljude i da je ljudi ne vide. Najbolje joj je da je ne vide ljudi da ne vidi ljude i da je ljudi ne vide. Zatim se Alija radijallahu ta'ala anh vratio poslaniku dok je još bio sa ashabima i rekao mu Boži poslaniće najbolje za žene da ne gleda ljude i da je ljudi ne vide pa je kazao poslani, pa je upitao poslanik ko te je tome naučio odgovorio je Fatima pa je kazao poslanik alaihi salatu wasalam ona je od mene odnosno ona je dio mene Zato, draga sestro, pogledaj danas u život žena kojima je pola glavna papacija ili čitav njihov život pokazivanje ljudima i štimanje da se više dopane ljudima također i gledanje ljudi bilo u životu bilo preko TV ekrana uporedi sada jedan i drugi primjer primjer Hazreti Fatime radijallahu ta'ala anha koja tvrdi i koja uči ashabe da je za ženu najbolje da ne vidi ljude i da je ljudi ne vide i uporedi današnje žene i odaberi ko ti može biti uzor i odaberi sa kime želiš da budeš šesti primjer može nam biti Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha ta pobožna vjernica majka svih mu'mina žena poslanika sallallahu alaihi wasallam i kćer Ebu Bekra najboljeg mu'mina posle poslanika alaihi salatu wasallam žena koja se odricala Dunjaluka koja je živjela u skromnoj u skromnoj sobi od zemlje koja je bila toliko prostrana da kada je poslanik u njoj klanjao trebala je ona da se skone da bi imao gdje obaviti seđdu bila je potvorena za razvrat i pričala se o njoj čitav mjesec u Medini. Za čitav mjesec samo je govorila dvije riječi. Govorila je samo dvije riječi Sabrun Džemil, to jeste lijepi sabr. Allahu se žalim na ono što, što govori. Šta znači lijepi sabr? Lijepi sabr znači sabr u kome nema tužbe i žalbe nikome, u kome se ne želimo nikome. Ne želimo se nikome zbog onoga što nas je snašlo, nego saburamo radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Sada, sestro, saznala si neka ponašanja i adabe koji moraju biti tvoja praksa ukoliko želiš biti pokorna Allahu tabaraka wa ta'ala. A isto tako upoznala si se sa par lijepih primjera pa obavi sa svojom dušom razgovor i stani sa svojom dušom iskreno i vidi da li je tvoj život koga si do sad živjela bio ovakav i da li su ti uzor bile žene poput ovi i da li je tvoja praksa bila slična ovima davima koje smo naveli Pa ako bude tako zahvali Allahu tabaraka wa ta'ala i traži od njega povećanje, a ako ne bude tako, onda se zamisli nad sobom i kreni putem da se Allahu Đalešanu približiš i od njega traži da te uputi i na njegovom putu održi. Pošto je ibadet važan dio u životu svakog Allahovog Đalešanu roba, potrebno je da znaju svi ti robovi pravilno se pripremiti za ibadet, to jeste obaviti taharet. Bilo da se radi o guslu, o tejemumu, o abdestu i drugim propisima koji su vezani za čistoću žene. Ako neka među vama poznaje dobro ove propise, neka nam kaže, odnosno neka poruči po ženi koja kontaktira sa bratom odgovornim za medresu, pa da ženama drži predavanja iz toga, ako ne, onda izrazite svoju želju za tim da inša Allah cara upriličimo i te dersove. Što se tiče većine Kur'ana koji upotrebljavaju žene, to su uglavnom Kur'ani s prevodom. I takvi Kur'ani, takvi mushafi izlaze iz opšteg značenja Kur'an, odnosno opšteg značenja Mushaf. Tako da žena može doticati u stanju hajza i nifasa taj Kur'an, znači može ga uzimati, a može isto tako učiti ga sa nijetom da pomaže sestri, samo ne može da uči arapski tekst sa nijetom da se Allahu približava, odnosno načini ibadet. Da li je dozvoljeno upotrebljavati mirise i kreme sa alkoholom? Najbolje je biti daleko od toga i najispravnije je da to nije dozvoljeno jer mišljenje je da je alkohol nečistoća prema tome poslije toga će muslimanka morati da pere ruke i ostale dijelove i odjeću na kojima se nalazi taj miris pa je najpreće ne upotrebljavati ga. Pitanje možemo li obavljati namaz bez čarapa ili slično pitanje u čarapima koji su providni da se vidi koža ili čarapima na kojima ima otvora, to jeste poljeranim čarapima. Uopšte nije stvar u tome da li su obučeni čarapi ili je noga bosa. Potrebno je prekriti, čarape, prekriti stopala, ali ne, ali ne čarapima nego haljinom koja se spušta od ozgu. Znači, u čarapima ili bez čarapa, ako pokrije haljina, sve je ispravno. A ako haljina ne pokrije, pogrešno je, makar se pokrilo i čarapima. Pitanje načina obavljanja namaza i ovdje je postavljeno pitanje u vezi pomjeranja kaži prsta na tešahudu pravi se ovdje dokaz i ispravan način. Odgovor je u hadisu kog bilježi imam Ahmed od Vajla ibn Huđra se prenosi da je poslanik alaihi salatu wasalam na tešehudu pomjerao kaži prst desne ruke pomjerao ga tokom tešehuda u smjeru kible. Ako se u namazu izgovori pogrešno makar jedan harf ili ajet ili harf u ajetu fatihe da li nam je namaz ispravan ako bi se pogriješilo u riječi ili harfu ili, ili nečemu više, većem od toga a nije fatiha ne bi smetalo što se tiče fatihe treba se truditi jer kaže poslanik alaihi salatu wasalam da nema namaza onome ko ne prouči fatihu pa trebalo bi se truditi da namjerno se u Fatihi znači da se ne, ne, ne učini greška u Fatihi znamo da smo je učinili može li se učiti Kur'an bez hijjaba, mahrame ili u majici kratkih rukava što se tiče učenja Kur'ana na ovakav način on je džajz znači dozvoljen međutim od adaba koje bi trebalo zadovoljiti pri učenju Kur'ana jeste i hijab i okrenuti se Kur'anu i sjesti pokorno i tako dalje. Da li je dozvoljeno želi da klanja u suknji u hlačama u širokim hlačama nije dozvoljeno ženi da klanja u pantalonama bez obzira kako bile široke nije dozvoljeno ženi da klanja u odjeći koja je razdvojena odnosno koja ima nogavice mora biti obavijena okolo onako kako su, kako je to, kakav je to slučaj sa e, sukljama odnosno sa halinama i žena treba da ima za namaz nešto zgodno što će joj pokriti kako smo rekli i stopala a što će biti znači suknja ni pošto u vidu pantalona odnosno u vidu nogavica da li žene mogu klanjati u kućama sunnet nakon što čuju i kamet u mesčidu ne imaju e, namaz žene kod kuće ne ima veze sa onim što se dešava u mesčidu ona će klanjati sunnet prije nego obavila farz ako taj sunnet postoji isto tako kasnije bez obzira šta se dešava u mesčidu i kada se klanja da li žene trebaju učiti ikamet ženama je džajz džajz znači dozvoljeno da čine ikamet ali žene ne čine ezan ne uče ezan znači da li je dozvoljeno da žena izlazi napolje sa otvorenim dijelom za oči na, na džilbabu, na eh, nikabu i bez rukavica žena može izaći izvan kuće bez rukavica ako će ruke podvući e, ispod himara, to jeste da, da je ne budu na polju. Nije obaveza da budu rukavice, ali obaveza se pokriju šake. Međutim, ako će ići kao što idu muškarci sa odgojenim šakama, onda nekada njima budu rukavice. Što se tiče otvora na očima, treba se čuvati iskušenja, to jeste fitne, pogotovo što imaju nikabi kroz koje se تبع treba pokriti oči يجوز للمرأة أن تشاهد كاسيت الفيديو والله لا أنصح بهذا أبدا ولو أي شيء يعني والله لا أنصح به لمنع الفتنة يعني. لا أنصح برؤية المرأة للفيديو والتلفاز لمنع الفتنة والله أعلم Da li je dozvoljeno ženama da gledaju video kasete ne bi preporučili ženama da gledaju video kasete uopšte bojeći se fitne po njih da li može poslije preseljenja muža svekar vidjeti svoju snahu ako se uda za drugog čovjeka znači da li može svekar vidjeti svoju bivšu snahu nakon što se udala za drugog ženi svekar postaje trajno haram, znači trajno je mahram, što znači da trajno je smije gledati bez obzira da li se udala nakon što je sin njegov poginuo ili ne. Znači postaje sa prvom ženitbom, postaje svekar snahi za sva vremena zul mahram, to jeste onaj koji je haram za brak, a halal da je gleda i da se sa njim druži. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, rasulillah, abad od Allahove Đelešanuhu mudrosti je kada zabranjuje neku stvar, kad nešto čini haramom, onda zabranjuje i put do toga i zabranjuje sve što njemu vodi, sve što vodi tom haramu. Tako Allah Đelešanuhu kada zabranjuje pijenje alkohola, ne zabranjuje samo čisto pijenje alkohola, nego zabranjuje sve što vodi tome, tako da Allah Đelešanuhu zabranjuje prodavanje, kupovanje, nošenje, cijeđenje, pa čak i prodavanje voća za koje znamo da će se iz njega cijeriti alkohol. Riječ razrat, riječ razrat u arapskom jeziku al-fahiša, uglavnom kada se spomene u Kur'anu ili sunnetu, onda znači većinom zinalog, odnosno blud, odnosno prostituciju. Međutim, nekada ta ista riječ može da znači u istim izvorima i put do toga, a može i da znači velike grijehe koji se čine, znači mnoštvo grešnosti prema Allahu Đelešanu. U hadisu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji kaže ne pojavi se ni u jednom narodu razvrat, a da Allah Đelešanu ne, ne kazni, odnosno da i ne iskuša glađu, siromaštvom i bolestima koje nisu poznavali njihovi preci. U ovome hadisu riješ fahiša razvat odnosi se na prostituciju, na zina znači, a isto tako i na sve što vodi njemu, na sve što se čini od dijela koja pozivaju ljude, odnosno pozivaju mase tome grijehu. Vidimo istinito riječi poslanika sallallahu alaihi sellem na dijelu i na onome što je snašlo u zapad, budući da oni čine razvat javno i otvoreno na svim mjestima i u svim prilikama, i Allah tabaraka wa ta'ala učinio je spustio na njih svoju kaznu i vidimo da boluju od bolesti kakve nisu poznavale ranije generacije poput side i drugih bolesti. To Allah Đelešanuhu kada zabranjuje zinalu u suri Al-Isra kaže i ne približavajte se zinaluku on je zaista razvrat i loš put on je zaista razvrat i ružan put. Allah tabaraka wa ta'ala ovdje ne kaže i ne činite zinaluk, nego kaže i ne produljite se zinaluku, što znači da je svaki put i svaki povod i sve ono što vodi i navodi na zinaluk zabranjeno kao i sam čin zinaluka. U hadisu od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala an, dolazi da je pitao Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je grijeh najveći pa mi je odgovorio alaihi salatu wasalam da pripišeš Allahu druga pa kaže Abdullah ibn Mes'ud rekao sam to je zaista veliko a šta je poslije toga odgovorio je da ubiješ djete bojeći se da će se s tobom hraniti bojeći se je toga odgovorio je da ubiješ djete bojeći se da će se s tobom hraniti bojeći se da će s tobom jesti i umanjiti na fakultu Zatim, koji je grijeh poslije toga, poslije toga najveći, rekao je, sallallahu alaihi wasallam, da činiš dinaluk sa ženom svoga komšije. Allah Đelešanuhu zabranjuje vjernicima da se žene sa ženom za koju se zna da je činila zinaluk i nije se pokajala, nije znači ostavila to teugom na suhom i zabranjuje isto tako brak žene sa čovjekom koji je činio zinalog i nije se od njega pokajao. Pa kaže Allah tabaraka u ta'ala u suri Nur bludnik ne ženi nikoga osim bludnikinju kao što je i on ili mušikinju. I mušikinja ne ženi je niko osim bludnik ili mušrik, a to je zabranjeno muslimanima. Takav znači brak je zabranjen muslimanima. Šta nam? brani i govor koji je od vrste razvrata pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne voli da se javno govori o zlu a poslanik alaihi salatu wasalam kaže vjernik vjernik ne grdi odnosno ne potvara čovjeka u njegovom porijeklu ne govori čovjeku ti nisi otac, ti nisi sin toga i toga, nego si sin toga i toga. Znači, unosi sumnju u njegovo porijeklo, u njegov rod. Znači, vjernik nije takav, niti je vjernik onaj koji proklinje, niti je vjernik onaj koji čini razvratan govor, razvratan govor, bestiran govor. Niti je vjernik onaj koji govori <coughs> govor u kome vrijeđa drugoga, odnosno govor u kome spominje ono što ne dolikuje poštenu čovjeku. Ovdje kad kaže nije musliman, to jeste musliman, to ne radi. Musliman ne čini to da ljude napada u njihovom porijeklu, niti da ih proklinje, niti da spominje razvrtan govor, niti da vrijeđa ljude svojim govorom. Šerijat nam također brani da se družimo sa grešnicima i grešnicama. Bilo da ih posjećujemo, bilo da nas posjećuju, bilo da zajedno posjećujemo neka mjesta a s druge strane naređuje nam da se družimo sa dobrim i sa dobrima dobri sa dobrima, dobre sa dobrima također nam brani šerijat brani nam šerijat da mislimo zlo o braći muslimanima i sestrama muslimankama i da stalno mislimo da su oni čisti od grijeha što god se o njima priča, a zato ne postoji valjan dokaz, mi ih smatramo od toga čistima. To šerijat čini zbog toga što je čovjek inače sklon mnoštvu priča, pa ukoliko ne bude nešto čime se to suzbija, ukoliko znači ne bude pažnja prema mu'minima i lijepo mišljenje o njima, onda će zavladati muslimanskom sredinom razvrat. A Allah želešanuhu svrstava one koji žele da se među muslimanima proširi razrad među najgore robove. Šarijat brani ženi razgoličavanje, namirisavanje i ukrašavanje da bi privukla pogled i pažnju na sebe. Dok naređuje pokrivanje i čednost kako bi vjernica umjesto da poziva na grijeh čuvala i sebe i svoju okolnu od grijeha. Šerijat također propisuje traženje izuna, traženje nedopuštenja za ulazak u kuću, kao što naređuje i obaranje pogleda. Traženje izuna za ulazak u kuću je zbog toga da čovjek ne bi zatekao čeljad i vidio pri njima ono što mu nije dozvoljeno da vidi, zatim da mu u srcu ostane loš trag od toga. A obaranje pogleda jednako je, jednaka je dužnost i za muškarce i za žene – nije znači samo muškarac taj koji obara pogled i ne u ženu, nego i žena treba da obori svoj pogled i ne gleda u muškarca. A obaranje pogleda je zbog toga što je oko, inače, odnosno pogled, strijela šeitanova. Pa kada čovjek vidi ženu, a inače nije mu halal i nije njegova, ostane mu u srcu požuda i ostane mu u srcu bol ili ga vodi ili ga vodi da učini ono što je Allah dželešanu zabranio. Zabranjuje šerijat također da se dotiče žena strankinja ili da se sa njom rukuje. To zbog toga da bi se zakrčili putevi ka grijehu, odnosno ka zinaluku. Iz milosti i prema jednom i prema drugom, jer Allah tabaraka wa ta'ala zna kolika je, koliki je nagon čovjeka i kolika je težnja žene za čovjekom i čovjeka za ženom, a isto tako kakva je uloga šeitana i koliko je on blizak u takvim prilikama. الأمر التالي تحريم الخلوة بالأجنبية أي بالمرأة التي لا تحل له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وفي الحديث الثاني لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فحرم الشرع الخلوة بالأجنبية سدا للذريعة من الوقوع في الفاحشة لا تخلون أحد بال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان brani islam također osamnjivanje sa ženom strankinjom da se čovjek izdvoji i osami bude znači nasamo sa ženom strankinjom pa kaže Resul sallallahu alaihi wasallam neka se čovjek ne osamljuje sa ženom koja mu nije znači zabrajna koja mu nije toliko bliska da ne može sa njom u brak te mu stoga halal osim da je sa njom neko od njenih bliski to jeste neko od zul mahrama kao što je otac, brat, sin i ostali koji je smiju vidjeti. Znači bez njegova prisustva neka čovjek se ne osamljuje sa ženom. A u drugom hadisu kaže čovjek se nikada ne osami sa ženom strankinjom, a da šeitan nije sa njima treći. Znači čovjek i žena koja mu, koja mu e, je halal za brak, ali haram za gledanje, on i ona i šeitan sa njima treći. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, čuvajte se ulaska ženama. Čuvajte se ulaska ženama. Pa reče jedan Boži poslaniće šta ako je tazbinstvo? To jeste šta ako je taj koji ulazi bliži rođak muža ženinog. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam takvo tazbinstvo je, mr, e, je smrt. Takvo tazbinstvo, odnosno takva bliskost ženi je smrt. Šta znači da je to smrt? To znači da je to najopasnija stvar jer ljudi kada vide da ulazi rođak, bliži rođak mužev, ženi, misle da je prisutan i muž, tako da ne obraćaju pažnju i pred njim su otvorena vrata. A i on i ta žena su čovjek i žena, što znači da važe za njih pravila iz naprijed spomenutog hadisa kada kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam kada se god osami čovjek i za njega žena strankinjaš što znači da u takvoj situaciji šeitan neće izostati i bit će pred, njim, pred njima otvorena vrata za razvrat. Da spomenemo također loše mišljenje koje je došlo iz običaja izniklog na, ovim, na ovom podneblju, a to je gledanje žene po pitanju Amidžića, Dajđića i Tetića, misli većina žena da da je to bliži srodnik i da je on kao brat kao, kao sin i tako dalje ne brat i sin oni su ženi rod i oni su joj haram za brak a halal su za, za druženje sa njom i osamljivanje međutim ova je za nju po Allahovom po Allahovom zakonu stranac prema tome može joj ženiti i ne smije se sa njom ne smije se sa njom osamljivati to je Allahov zakon makar to protivriječilo običajima koje su ljudi usadili i uveli u praksu u određenim podnebljima. Iz milosti Allahove Đalešanuhu prema stvorenjima zabranio je šerijat i putovanje žene bez zulmahrama, to jeste bez bližnjeg srodnika. To je zbog zaštite nje i njene časti, a isto zbog olakšanja puta kako bi se taj bliži srodnik nosio sa svim tegobama puta i olakšao ženi. Allah Želešanovu rekli smo da zabranjuje sve puteve koji vode razvratu. Tako u zabranjene stvari spada i izlazak žene namirisane ili ukrašene. Bilo da načinom odjevanja žena privlači pogled sebi i ljude zove sebi bilo da mirisom koji se čuje od nje i jedno i drugo je zabranjeno. Nije ženi zabranjeno, čak je poželjno i od nje se traži da se uljepša svome mužu u kući i da se namiriše, međutim, kada izlazi iz kuće treba da odstrani jedno i drugo kako ne bi bila fitna i izazov drugim muškarcima koji ne smiju da sa njom se sastaju. A noktar jedan posebno ružan trag i praksa i običaj Evrope uzeli su maha i našli sledbenike među muslimanima a riječ je ni o čemu drugom nego o miješanju muškaraca i žena u to spada zajedničko posjećivanje gdje jedna familija posjeti drugu i zajedno prele i zajedno kahvendišu gdje svakako ne, ne fali strasti gdje čovjek može da učini dosta grijeha ili da otvori put za velike grijehe. I završili bi sa ajetima u suri El Furqan nadajući se da ćete vi možete proučiti te ajete radi se o samom kraju sure El Furqan gdje Allah Đelešanu kaže a robovi milostivog su oni koji po zemlji hode smireno i kada im se obrate oni koji ne znaju džahili govore im neka je mir na vas zatim Allah Đelešanuhu navodi druge osobine tih Allahovih odnosno robova milostivog i kaže i ne čine zinaluk ako to uradi pada u veliki grije povećat će mu se kazna na sudnjem danu i u njoj će ostati osim onoga ko se pokaje i zamijeni dobra ko zamijeni loša djela dobrima, takvima će Allah oprostiti i zamijeniti njihova loša djela dobrima. Svakako svak od nas je čini ono što Allah Đelešanu zabranjuje, bilo od ovog ili onog grijeha, zato Allah Đelešanu nam kaže i svi se Allahu pokajte o robovi, o Allahovi robovi da biste se spasili. Pa molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sve nadahne i uputi ka teubi i da nam teubu primi i da zamijeni naša loša djela dobrima. Kada je žena u imanu i izvršava šerijetske obaveze, a roditelji su u džahilijetu, te ne mogu iz tog razloga naći zajednički jezik, niti živjeti u složnom životu, da li žena zbog takvih postupaka su kod svojih roditelja griješi prema njima. Žena treba da čini ihsan, to jeste dobročinstvo prema svojim roditeljima, po pitanju, pogotovo pitanju odnosa njih i udovoljavanja e, njima u traženju od nje u dunjaločkom životu. Međutim, što se tiče njihovih grijeha koje čine iz svoga džahilijeta, mora da na najljepši način ih ukorava, znači da im to ne dozvoljava i savjetovali bi tu sestru da potraži sebi drugi ambijent, to jeste da požuri sa udajom za brata koji će joj zamijeniti taj džahilijet islamskom svedinom. إذا كانت امرأة متزوجة وقتل زوجها وتزوج من ثاني ولها ذرية من أول والثاني ما ما مكانها في الجنة الله أعلم تقصد امرأة هنا يعني تكون مع من مع أول وثاني أو كيف المرأة إذا تزوجت كذا جنة žena imala muža koji sa njime imala porodicu, a zatim se udala za drugog i sa njim dobila porodicu, porod. Kakav je njen položaj u džennetu, Allahu alam, vjerojatno je ovdje pitanje sa kime će biti. Ako kažemo da je žena imala više muževa, prvog pa poginuo, pa drugog pa poginuo, pa trećeg pa je pustio, pa četvrtog pa poginuo i tako dalje, Hadis kaže da će biti sa najboljim od njih u džennetu Znači koji od njih bude najbolji kod Allaha Đerlešanu, Allah Đerlešanu će počastiti njega time da će njemu pripasti žena iako su je na dunjaluku ženili i drugi sa njim. Da li žena može da uzme muževo prezime? Ne može. Žena se stalno stalno žena pripada i njeno porijeklo je حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المصلحة الشرعية والخضوع للشرع هو من باب كمال الإيمان فهذا أمر الشرع جعله حتى إذا احتاج إليه الإنسان يفعله فلا ينبغي لمسلم أن يعترض عما شرعه الله سبحانه وتعالى možete li nam reći nešto o višeženstvu? Allah tabaraka wa ta'ala je objavio islam, objavio Kur'an, odnosno šerijat islama za sva vremena. Kao što je poznato u hadisima o preznacima sudnjega dana, da će pred sudnji dan povećati se ratovi u kojima će ginuti ljudi. A isto tako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, da će se povećati broj žena toliko da će na 50 žena doći samo jedan muškarac. Što se tiče prakse praksije, znači ženjenja više žena, ona nije vađib u islamu, ona je mubah. Međutim, postavio bi pitanje svakoj ženi. Ako ona u okolnostima u kojima je žena više od muškaraca, i to znatno, ima da izabere jedno od dvoje. Jedno je da bude neudata, a drugo je da se uda za onoga ko već ima ženu, onda neka izabere ono što je bolje za nju i za njenu vjeru. Svakako da je kod žena prisutna ljubomora. To je bilo prisutno i kod žena Resula sallallahu alaihi wasallam. Međutim, pored te ljubomore koja je urođena kod žene, mora da pretekne i bude jače od toga svijest o pokornosti šerijatu. Znači, budući da to Allah tabaraka wa ta'ala odobrava, i da to iz svoje mudrosti propisuje, znači odobrava, ne bi žena muslimanka trebala da čini otpor prema tome. Allahu alam. Šta da radi sestra kada ne govori sa svojom sestrom pa joj nazove selam, a ona ne prima? Šta da radi? Nastavit će da naziva selam, pokušavat da je savjetuje, ako njen savjet kod nje ne uspjeva, onda će potražiti sestru koja će govoriti sa njom i kod nje tu nesreću prekinuti jer po Kur'anu i po sunnetu je griješna ona koja ne odaziva selam. Bismillah, alhamdulillah, salatu, wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ovo je naš posljednji ders za žene u ovom kursu. Govorit ćemo danas o dvije tačke. Jedan je razgoličenost, razgoličenost i loše posljedice toga grijeha. I drugi je hijab, hijab odnosno pokrivanje žene. Što se tiče razgoličenosti, odgoljivanja ili teberruđa, kako glasi na arapskom jeziku, to je pokazivanje ukrasa i isticanje ljepota nekom drugom mimo svome mužu. Teberruđ je grijeh prema Allahu tabaraka wa ta'ala i on zabranjuje ženi da uđe u džennet. Nezamislivo je da žena koja nije se držala hijjaba uđe u džennet. Jer kaže Resul sallallahu alaihi wasallam sav moj umet će ući u džennet osim onih koji odbiju. Pa upitaše prisutni, a ko odbija Allaho poslaniće? Reče, onaj kome bude slijedio, ući će u džennet a onaj kome ne bude slijedio, taj je odbio. Odbijanje žene da se pokrije hijabom i njeno slijedjenje šeitana da se drži teberruđa, to jeste razgoličenosti, je odbijanje da se slijede naredbe Allahove i pokorava poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Drugo, teberruđ, razgoličenost je veliki grijeh koji upropoštava počinioca prenosi se da je Umejma bint Rukajka došla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam da mu da zakletvu beju na islam pa je rekao tražim od tebe zakletvu da pristaješ da ne činiš Allahu širk da ne kradeš, da ne činiš zinaluk, da ne ubijaš svoje dijete, da ne izmišljaš grijeh, da ne činiš grijeh sa nekim drugim, pa ga pripišeš svome mužu, da ne naričeš za mrtvim i da se ne razgoličavaš, da se ne razgoličavaš razgoličavanjem džahilijeta. Vidimo da je Resul sallallahu alaihi ve sellem u hadisu sa ulaskom u islam tražio od ashabiki pristanak zakletvu da će se držati određenih dužnosti među njih je i to da će se pokrivati da neće slijediti teberruđ to jeste razgoličenost treće razgoličenost obavezuje prokledstvo prokledstvo i udaljavanje od Allahove Đalešanuhu milosti. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Biće pod kraj moga umeta žena koje će se pokrivati, ali će biti otkrivene. To jeste, pokrivaće se, međutim se se na takav način kako se pokrivaju, sve će se vidjeti. Na njihovim glavama će biti grbe kao grbe deva. Ovdje se tumači ovo kao dizanje kose što žene rade ili drugo tumačenje stavljanje perike na glavu. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam dalje u istom hadisu Prokunite ih, prokletite ih, jer one su proklete. Prokletite takve, jer one su proklete. Četvrto, taberuđ razgoličavanje je od svojstava stanovnika vatri. Žene koje se razgoličavaju pripadaju skupinama koje će biti od stanovnika vatre, stanovnika džehennema. U hadisu od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala an, dolazi da je rekao Resul sallallahu wa sallam, dvije vrste stanovnika vatre neću vidjeti. Dvije vrste stanovnika vatre neću vidjeti. Odma u hadisu Resul sallallahu wa sallam, ih svrstava i naziva stanovnicima vatri. I to posebnim vrstama koje neće ni vidjeti. Da će biti daleke, daleke od njegova pogleda čak. Kaže o tome ko su oni. Ljudi koji će imati sa sobom bičeve kao kravlji repovi. Udaraće sa njima Ljude udareće sa njima ljude. Ako gledamo ko su to, ne ima sumnje da su to ljudi koji služe silnim vla, silnicima, vladarima, kao što je policija koja izmisli nepravdu, a zatim provodi tu nepravdu, kažnjavajući i mučeći ljude nemajući na to pravo i žene pokrivene otkrivene ovo smo već prokomentarisali u hadisu kog smo pod tri spomenuli pokrivene otkrivene koje kada hode zanose tijelom uvijaju se prihodu hodu glave su im kao grbe od deva i to smo spomenuli u hadisu pod tačkom 3 neće ući u džennet niti će naći mirisa džennetskog a džennetski miris doseže dotle i dotle ciljajući Resul sallallahu alaihi wasallam sa ovim riječima da miris dženneta doseže daleko Iz ovih hadisa zaključujemo i biva nam sasvim jasno da je hijab vađib, a da je razgoličavanje haram. Zato žena muslimanka treba da bude ponosna sa svojim hijabom i da mrzi razgoličavanje kao što mrzi da bude bačena u vatru. Također, žena muslimanka koja prihvati hijab treba da hijabu poziva druge sestre druge Allahove robkinje i da bude prema tome milostiva da ne žuri sa njima i da ne žuri da ih baci u vatru otežavajući i povećavajući gorčinu onoga što je i tako za ljude kojima islam nije jasan gorko Svaka sestra muslimanka kada je u pitanju prenošenje vjere drugima treba imati na umu ajet u kome kaže Allah Đalešanu takvi ste bili i vi prije toga pa je Allah vas počastio. Svaka sestra treba da zna da je prije nešto malo bila isto tako razgoličena i da je hijab bio od nje dalek. Stoga ne treba da osudi na brzinu svaku kojoj nisu jasne stvari kao njoj i koja nije u kolostima kao ona da na brzinu joj pomogne da ode u vatru, nego treba da puna pažnje i milosti prema njoj postiće je na ljubav prema Allahu Đalešanu i težnji ka džennetu, a da je plaši i govori joj da džehennem je zaista užasno mjesto i da treba da se trudi svaki rob da ne ode u njega. Govorit ćemo sada o šartovima hijjaba, uvjetima koje treba hijjab da ispunjava pod jedan kažemo cijelo tijelo žene je stidno počev od njenog lica njeni šaka do leđa stopala gornje strane stopala zato žena kada izlazi među ljude koji nisu od mahrama od onih pred kojima može komotno da se pojavljuje treba da pokrije čitavo tijelo to je prvi šart hijaba da pokriva čitavo tijelo budući da je čitavo avret i da ga ne smije pokazivati strancima drugi šart je da sam taj hijab ne bude ukras te da privlači i plijeni pogled ljudi na tu ženu i ka toj ženi. Znači da hijab sam, što je inače rijetkost, žena kad čak i pokriva opet gleda da to bude dopadljivo i da se svakom svidi u toj odjeći. الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف بمعنى أن إذا كان شفافا فهو لا يغني لأنه يبدي الذي من تحته فيجب أن يكون صفيقا أي غليظا لا يشف وأن يكون فضفاضا يعني غير ضيق لأن الضيق أيضا يبرز ويبين جسم المرأة فبالتالي لا يغني شيئا مبخرا مطيبا چتvrto da ne bude namirisan da u odjeći u kojoj žena izlazi izvan kuće da na odjeći toj ne bude mirisa koji će prihodu dopirati do muškaraca i pozivati na grije inače takve žene koje to čine već su okarakterisane onima koje blud čine pet da ne liči odjeći kjafirki niti odjeći muškaraca pitala je jedna sestra na prošlim časovima o klanjanju u pantol ovo je razlog ovaj šart hijjaba je razlog da ne vrijedi ženi da klanja u pantolama kad kažemo da ne liči odjeći kjafirki Nije ispravno ženi muslimanki da obuče odjeću opatica kršćanskih sveštenica, iako, iako ta odjeća pokriva tijelo, budući da je njihovo svojstveno odjelo, nije musliman, muslimankama džajiz, nego im je zabranjeno. Pogotovo ne odjeća koju danas nose razretnice, sa kojima šire razrat i nemoral među muslimanima. One sestre koje ne imaju hijab, neka prijave svoja imena kod Bilalove žene, a i one sestre koje su naučile suru Saf dobrim hifsom, dobro je napamtile i dobrim kirajetom ispravno uče, neka isto tako prijave svoja imena kod iste sestre šta treba raditi kada dijete plaće u snu vjerovatno ovdje se cilja dijete mnogo plaće u snu ili plakanje u snu je česta pojava kod njega Resul sallallahu alaihi wasallam je prošao pored djeteta koje je plakalo pa je upitao njegove šta vam je pa vam dijete plaće vjerovatno niste mu učili dove to jeste niste, ga, niste mu činili rukju savjetujemo svim roditeljima da čine rukju djetetu a to je učenje Kur'ana posebno sure ajetu, posebno ajetu kursije sure El Fatiha možemo kazati samo za